Departamentuko kontseiluak daraman politika soziala ez da sozial arloak eskatzen duen einekoa. Murrizketak gerota handiagoak dira eta gerota zailago egiten zaile langile sozialei etxe bizitza, aurtzaro, familia edo bergizarteratze gaietan eskaintzen duten laguntza eskaintzea. Evelyn Bukle, MSD edo Departamentuko elkartasun etxe baten kudeatzaile da eta zerreteko ordezkaria. au sein du personnel déjà, puisque nous avons une réduction du personnel, nous avons une réduction des aides allouables aux usagers, et parallèlement, nous avons des subventions qui ont été supprimées ou diminuées à un grand nombre d'associations qui interviennent aussi sur le social. Diru murrizketengatik, beraz, diru laguntzak apaltzen zaizkie langile sozial hauekin lan egiten duten elkarteei, batzu estera behartuz, eta beraien artean ere langileak ez dituztela ordezkatzen salatzen du Evelyn Bukle. Tout à fait, la politique qui a été mise au niveau du personnel euh, entraîne un certain nombre d'arrêts maladie non remplacés, les congés maternité ne le sont plus, les temps partiels non plus, et on a un, un départ en retraite sur deux qui n'est pas remplacé. Azken murrizketaren adibidea eman du ere zezeteko ordezkariak eskolako garraioaren ordainaraztea. Oraindik erabakia espada hartua ere, bide hortan dela salatu du Evelyn Buklek eta familien egoera zailduko duela horrek. Alors c'est un débat encore, mais c'est une des propositions aussi de, de l'exécutif du conseil départemental, c'est de faire payer maintenant le transport scolaire qui était gratuit jusqu'à ce jour. Et ça devient très compliqué parce que ça réduit encore une fois l'accès à l'éducation en général. Departamenduaren politika soziala zerbitzu publikoaren mantentzearen aldekoa izan behar dela azpimarratu du behin eta berriz sindikatuak, eta beren ordezkariekin eztabaidak mugatuak ikusten dituztenez, publikoki salatzea beste aukerarik ez dutela.